Assalamu alaikum, alaikum salam. Ako su čovjek i žena počeli svoj, odnosno zasnovali svoju bračnu zajednicu u džahilijetu, a nisu se vjenčali u džahilijetu šerijatski, da li su to dužni sada učiniti kada su se vratili Allahu subhanahu wa ta'ala? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah. Kada je pitanje grije u džahlu i učinjen, znači, prestup šerijatski, ulema, većina ulema smatra, znači takav brak koji je zasnovan u džahilijetu, da, da te uboj pokajanje, znači briše tu grešku i da nema potrebu da znači ponovo se vjenčavaju porodi djeca, znači ta teuba upravo da ostavlja. A ako bi obnovili čin, nema zabrana. Jedan dio leme dozvoljava da se ponovo, znači, sa taj čin vjenčanja obavi, ali u osnovi, znači, imamo dva stava, jedan drugi je stvari štihada edel ulema, kod uleme, tako da Allahu alem da je možda bliži stav tome da ako je, znači te uba da briše to jer su oni sklopili brak u džahidije to već rodili djecu uopće poznato da su u braku